该学习第二有理。 dewan-dewan sing kesit-kesit, bangsa-dewan dewa men sak dunya dipun duri sare sare Pantan sejak establishing as sampai sedang puluh lima sedang puluh tujuh hujan kepolare kebrojok lanten sumber saka bumi motrak kebata Aniku saban gaya nake gak tak pulau dan jenengan dan perahu Sehingga rasane Aku Sanjoro nemak duur perahu, enam bulan, jadi enam bulan tidak kenal tidak datang. Datang saya ini, enam bulan tidak kenal tidak datang. Tidak boleh ini, keturunan bom perahu. Sehingga dia nemak perahu, sanjoro pelayan jadi keturunan wong perahu. Sing ora keturunan wong perahu terus ngeten iki ampun maaf terus non Nino Rekrik Kristen Kula langsung nare Nabi non Rekrik Kristen Nantos Mato Rekrik إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاشيا كفارا ليس كذلك لكن الله كفر Raulon, Sultan dan Musron, betulnya kafir-kafir mana selesai mawon. Nabi Nurin mandando Kristen Marsaneku, Kaksangkoli Bodhidakua, Rinobongi, Esok sore, Tangan Hatus Seketau. Apa ngatus, dan nerangkan jujur. Pakai yang jujur, sesaris pakai enam jindok jam, kira-kira akhirnya dapat. Wana kode arus karena Wana kode arus karena Nuhan Bikoni Para bisa pilih Arus bahasa Nadin Ila Kosina Nanti Nanti utus ngajari kau Nanti sejauh sama dengan nantuk teh nektau. Nabi Nuh yang ada di utusan, kalau mau tangan, umur petang puluh tahun, bagi rasa tahun. Tapi rasa tujuh Wamewanewa Sekasaya Newong tertantu Lelana tertantu Lelana Nganti putrane Nabi Nopiangkat Sing namanya Kanan Garwane Nabi Nopiangkat Sing kabeh Orang percaya karo Nabi Nopiangkat La ragazza narico ma to non si la parla alla altri. Ancuncia la ne ne ne ne ha che cono lo sape o non si. La ragazza narico ma to la parla alla altri. Tutta c'è ne yanote annahu la yusmina min qawmika illa man qulita nabi no kaito la yuru isi lewa yuru no kwele dakwa so bahasa namun semunan no betanku lecu ora bakal tambah tugasnya apa harus itu gue oleh dalam bentuk dalam pulau kritik sâu tạo thành những khói chạy mù mà mujer afin no salido si aunque hasta yo lucha era pero pasa por los tales se cacharon ya va esa gana de se cacharon para ti lo se gustaron se los dan por caída y romar los tales para ti dari sampai tahun Terkane masih sakit atas. Lalu perahu perahu lautan bumi lautan tapi diparingi

dalam pengawasan Allah. Jadi terjamin orang nanti care. Padahal enam bulan. Perahu mau enam bulan. Jadi bangsa pulau, bangsa jenengan, gak kenal bule. Enam bulan, mulai bulan Rejab, tanggal sepuluh anh, là Nehir bulan syuro tanggal sepuluh enam bulan. Jazaan sebagai pembalasan iman kanggo nulungi wong karena kamana sapa wong kuwi ro iku dikuburi sapa wong manti kabeh balesake Gusti Allah balesake api no sing dibuhi karo umate Wala kot tarokna halan saiki meninggalake engsun Allah ing cerita prahu Ah, yang cerita perahu, ayatan seperti tanda bukti, ayatan seperti tanda gunti, kanggo wong-wong sejo, mikir lagi lagi gelem mikir. Jadi sebagai ayat, sebagai tanda gunti, cả, dilekreşti Allah'ın mahabu wa Resul. Numpes wong semono akeh gampang Gusti Allah. Kire pakai berarti kire berarti. Bahar min mudahkin. Mongso ono ono wong sing gelem mikir. Ono sing gelem yo mikir ta ora. Gusti Allah ku maha kuwasa. wong puluhan ewon mati sarang bisa. Kiriman banyu sekolahnya dan sumber korbun bisa. Bila sumat dikiri ijatnya, Wonten kira-kira matahari di Indonesia. Tapi gerhana matahari orang ketinggalan, namanya kudus, namanya Jawa Tengah, orang ketinggalan, kira-kira. Sudah makan dengan catatan almanan. Tengene, Indonesia Timur. ngajari di sini. Jadi mari dosa anda sholat kirahono serta batin ketinggalan. Mulanya jadi Jumat itu tak besok. Sekarang kalau tidak dari orang ketinggalan berarti orang-orang sholat kirahono. Ya orang usah ya. Dan ini saya kita mana ayat tertentu. Dan kuasanya Allah. Bulan Jumat Nasr Arab, Jumat Al-Akhirah. Bukil berlewat dan Jumat Al-Akhir. Itu orang kedawatnya macam loro, tahu ulang. Tanggal 14 ni malah sinyal ane kedawatnya bulan. Dan ini kedawatnya sergeme. Ini sama jasad gerhana bulan itu mesti nak pertengahan bulan. Gerhana matahari pasti di terakhir bulan. Tapi bulannya bulan Islam. Bulan Islam itu surah sakam mulai jatuh jelawal jelawal itu. Amal Januari, Februari, Mordenen. Jadi, nah, gerhana bulan itu namanya pertengahan. tanggal 15. Bulannya bulan esra Surah apa? Mati lahir winyanane tanggal 14 sampai 15. 15 tahun. lalu ini bulan terakhir, dino terakhir bulan mati lahir. Belakang matahari ini pun yang bertentang kalau sama diikut telung puluh. Mulai mulai umurnya telung puluh, bulan hari matahari sudah ada, tak ada telung puluh. Dan bulan terakhir sama diikut, sudah mana tak ada sama diikut. Katanya sendiri, tak ada sama diikut, mati lahir. Maka dengan Jadi umure wulan namun sawalikun. Ada kira-kira matahari. e itu juga ada kekuan tahan Allah. Wong Jawa kudus negara ini. kira-kira itu bulan ekrobah negara ini. Dan sedano mandari. Iku kirime matahari ketuntutan kirime bulan. Kirime matahari ketuntutan kirime bulan. Ketika lesongkot bumi, Baru tinggal tani, Surya matahari niku tengene langit sang sekawan. Bulan bulan tengene langit sang sekejar. Ne ono sekawan matahari iku ciri mesekene ketutupan bulan. Nek ketutupan mesekene dengarani sosial. ในฉันเวลาถ้ามาตาหาริโตสามทุกคนเป็นแนนเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นงานในแกงดูนี้ดูแลในลูกนาเลยแบบมาตาหาริเป็นชื่อมาตาหาริจะเป็นงานเลยนักเรียนเป็นนักเรียนคนที่มาตาหาริสามที่สามในสุราษฎร์มาตาเป็นงานจะเป็นงานในแกงดูนี้ด้วยเช่นเป็นชื่อมาตาหาริ Mulanya pamane cirime matahari ketutupan cirime bulan. Orang bakal total. Tapi rupiah nasi dan Indonesia. Sederhana matahari total. Mereka mentek. Tapi jadi tersik. Kurang mesti. Kurang merah sholat-sholat dan masjid ini. Jangan jalan matahari total. Jadi mesti bosan sakit total. là nay cái là nam mũi lạnh sáng chân tưởng sáng chân cả về nó đó rồi là cho là tới cái gì cái nó cũng ca tu tu phát chi vì mẹ tu gọi là thấy ông nó cái là không vui là nên cái là nó mà ta đi mà ta đi cái tu tu phát chi vì mẹ tu Misalkan kepengen cantos sing terar, jangan tampok kali guru-guru sing ahli pangan. Kudus, kota aneh, tak biasa lehan, rumah di daerah-daerah yang kudus bonden ketinggalan Rene bonden ketinggalan Kulo bonden sholat ke Yahudho Kesunatan sholat ke Yahudho Itu nengwis ketinggal bulan kroa atau surya kroa Dan bonden ketinggalan ke bonden usah Dan bonden-bonden sholat kondo Ya Allah kondo Asik kula namanake ayalan. Bahas rim mudgar. Jadi kira Allah berkat termasuk tanda kekuasaannya Allah. Mulanya dengan hadis Inna samsa wal qamara la yanqasifani kali mauti walakin nama ayatani min ayatillah. que la no mata a ti, que la no bulan, un chute cura, pero no, no va a manifestir, no va a manifestir, no va a manifestir, no va a manifestir, no va la Roma de vida. wakana adabi wa nuzu Maka kaya apa ana apa adabku wa nuzu Peringatan itu Ya Nyata tak orang Adabku Tak jadi kau menabil Yang itu Pesbati bandara Nyata tak orang Peringatanku Awas Ya ana peringatan penuh besar

Al-Quran tak gawe gampang untuk dihafal. Ono sing kepengen ngapal, ana ora. Podho-podho kitab sing bisa dihafalno. Gampang Nah, itu namung Quran. Liyane Quran ora iso dihafalno. kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabir, sing apa ngamuk nabi nabi. Tiada nabi orang ngomong sing apa. Mulanya kitab Taurat dan diwai karo pendeta-pendeta yang sing nakal. Itu orang-orang sing ngerti. Tetapi apa? Orang-orang sing apa? Mula nalikon nabi usai. keisah saking dalem pecah dan tengah margi satu tahun wangsul anak putu nebe kecil-kecil Biasanya bangsul jika tak unang, ngaku nabi musyad. Masyarakat orang percaya, musyad itu umat saksui. Mumpulnya tak ngaku musyad. Anakmu itu suwi-suwi. Mana lah si nabi musyad ya? Musyad itu Jadi masyarakat orang terima. Aku mudah tenang. Rumahku kete, kene bonus. Terus anak tinggi yo pinter, saiki nyene wae orang usah Ikon mondo kitab Taurat apa tak orang di seman. Angger apa yang nabi, Yang orang ya nabi. Di seman tenang. Oh, macam nabi tenang, nabi hujan, nabi tenang. Ya apa? eh yang bagian nabi. Nah, tanggapannya masyarakat beda-beda. Di sini ada anaknya Gusti Allah, Shalom. Oh, ada Walanya wakola til Yahudu, Uzai itu ibn Allah. Wajawati ngakoni Nabi jadi anaknya Gusti Allah. Ya orang jadi so. Keberantasan. Anak kita mengatakan dan terang dan terpakai nabi termasuk nabi orang anak Gusti Allah. Jadi nek kan orang usah ngenteni nabi masyarakat sing hafal Quran bilang-bilang sing aneh malah gak cilik-cilik hafal Quran ya namanya pondok yang buku Quran kecil terakhir itu punya cilik Sejak lagi umur walung tahun, nanti sahang tahun, gampang Quran. Caranya, nengwe si semak sang Quran, dinyatakan apa lulus terus sunan. Jenengan di sunan kan betul apa Quran. Jadi oh, apa Quran tak dunia sunan. Benar-benar, terus disultan. Dan kita cilik apa? dan sing kita kita kuno ora apa Tadi profesor-profesor, master-master itu tahu HP ora apa Jadi kau dalam itu orang masih apa Ada HP sejam. Lah, kok itu dibaca. Tapi Quran endah. Ini juga ada Al-Quran. Yang dititipkan karena nama oleh Quran. Walakad jatuh Al-Quran. Nanti dikri. Wahal lim muzakir. Dan ampun ngantos kita ngolam. Nyapalah Quran jangan benar. Jadi Quran. Tapi reksane sing angel. Iya bisanya Quran, yang jadanya dan kafir kafir itu tetap terjamin lagi yang aman. Kalau bang Suli, nak ngapalan Quran, karena malah guru saya dari Arwani namanya Kiai Munawir saking Ayu Jokarto itu ngapalan Quran namun wolong dosa terluka dinong ความผู้ลบตรลุกีนาเป็นสัาณก้นที่กับมุงนั้นลุแบบเรียบร้อยเลยตอนเราเซ็งสนาดาวันเราเซ็งสนาดาวัเซ็งลุงกระตรลุงดาวคุณนะครัตอนแรกนะครับแตรที่เซ็งอ่านนี่ยต้องรักษาเนี่ยปี่เอ๊ะปีจันเนี่ย Quran terjamin dan jadane hafid hafidah sak terus. Dan ini berlanjut lagi datang konco-konco sing kita ringi akal Quran dan pilihan sing tenang. Sebina paling orang telung jus pilihannya. Dan bisa Allah waktunya limang jus. dari maksyab ini sakit dino khatam Qur'an sakit dino nak bulan poso sakit dino khatam pengpindu imam Hanafi khatam Qur'an sakit dino tahajud ngasi telung puluh tahun saya kerasa orang-orang saya kerasa orang-orang sehingga dibarengi hatam Quran, hafal Quran, diridani sing wani. Kadzabat adun, gomorake saka kaum ad. Iki cerita Nabi Nuh wis rampung kaum ad. Kaum ad itu kaum Nabi Iku ya ditumpes penuh kesane diserang aja nanti. Pakai pakaian aja di wanudu. Maka kaya apa nama seksa ku wanudu dan peringatanku. Aku berenget sake awas. Anaknya aja dan curah percaya. Inna ta'atamina eksen, Allah arsalna yudhiri maka ikhsan alaih hanate kaum am kaum hasmiku kaum ren abdibus takdirini rihan sonsoran ik angin kan kemerasa angin sing kemerasa Iyau minaksin ik dalam dinosok dek mustahil yang kan tetap Tanggihun ada. Bisa pecah lagi, jebol lagi. Jebol lagi, apa betul lagi maksud. Tanggihun, kan bisa jebol lagi, betul lagi, apa amin anak dari manusia. Tak anak pun kaya malu. Ajar. Ajar dunak lelmong kaya. <coughs> iku glugu ne kono sang pedola pakai baka na ada di waktu itu kaya apa apa seksa kulang pengen nang kau kan niku kok dulu kau menak di bos kok dulu dulu itu nalika dijawari Nabi Hud sing ora percaya karo Nabi Hud pirang-pirang. Nek wis ra percaya iku ngarang-ngarani. Putusan-putusan itu dadi aran ini kan Nabi Nuh jarane Edan, Nabi Hud jarane Edan, Nabi Nabi Muhammad jarane Edan, tukang sulit macam-macam. Mesti jomunan-munan itu. nanti Badanan diperingatakan Nabi Hud, oh, curah percaya, tenang, Gusti Allah mirimakan aneh, nek coro arah, rihan sorsoro, nek rasa jauh, angin sing kemerasa. Sakit kuate angin, Kau me Nabi Hud, sing jenane kaum, iku ngasih awa ini, awake dhewe dipendhemke supaya ora katet karo akeh mergo ora dipendhem awake katet kumpul niku ana sing itu tutup bulu desa tatap bulu desa itu tetap dianggep akeh jase pokok sasarane kekuatannya akeh Begitu, anginnya boten aku jam-jaman. Sasa alayali wacana iya ta'anja. Pitung geni di dino. Jarang ngomong seminggu. Angin kemerasa nganti pitung geni di dino. Itu juga. Terus rubuhe kaya glubur omkaah kang saum ahjar jumlahin ahjar jumlahin glubur mom mungkorkan keberjo cara amru ini ini perlu keterangan gede dulu rekaum hadis orang sing petang atas meter orang sing telung atas meter jadi itu itu itu malah Karena ini 那一个画画，我画画就有讲，把那个讲成了，那个讲成说，在第一步就画画做到下面来，把那个丢的，把那个弄掉了的那个，你搞嘛？一般的那个画展都要摸索，没摸索那是玩家，没摸索你都干嘛去？上了，难打难打难的，我。 Nabi Rud sekabir ke Bender. Tapi jamu-jamu orang ditantang terus orang betah. Negara betah, lampuran. Mata datang ke Allah. Nuhun supaya umatnya itu untuk Alana utusan Ewen Nur. Lasing Gusti Allah menjaga itu pesenan. Tapi itu sedangnya orang kaya jangan habis Nehagino banjir banjar, Nabi Hud, sumber dana kaume, angin semberasa. Lombok mana kau sawat diri mana? Jadi tujuannya yang kusya Allah itu moho puasa. Nalika zaman Nabi Hud, kau pirang-pirang halu di tumpes, yang angin, Seng di ngangenong, khusus dan Islam. Zaman Nabi Hud, dan Islam rasa kata. Wonten sekawan ewu. Tadi umat-umat kurang -umat ibu, sing Islam itu sidik-sidik. Nah. Yang paling top umat Muhammad. nah, umat kula puno ana ning petang puluh judul ana ning sewu ana ning kanggone umat Muhammad berumur satu waktu terangake dan berhasil kerjaan besar penuh pesan total dan sebagai apa masih saling ngerti takoni kanggone nabi ora tahu nyerahnya mandat sebab sifatnya di nabi lantai ke roh kandar lil alami jadi itu sebabnya wajan penuh pesan pengertian penuh pesan dosa, buang kafir, tak Itu penuh pesan. Ya. boten kasih kelakon nah, niki kudu kerja syukur dan mengkusi Allah orang bakal orang penembusan dosa. Dukiriki walakad yasarnal Qur'an alim Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha ala zikrika الله بريكا وسيكا الله اللهم